Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1949. Predsjednik Orientalne ili Istočne republike Uruguay, Luis Batle Beres, u govoru izgovorio ove riječi. U nijednoj drugoj zemlji ljudi ne žive kao mi. Niti jedan narod na ovoj zemlji ne uživa u postignućima kao što to uživa naš. Nisu svi Urugvajci uživali kao što je to predsjednik Beres tvrdio, ali ta druga najmanja latinoamerička zemlja koja se prostire na 176 tisuća četvornih kilometara bila je uistinu tada posebno mjesto. Uruguaju je dobro išlo dok je u Europi i ostatku svijeta trajao rat. Naime, Urugvaj je oko 1920. imao negdje oko milijun i dvijesto tisuća stanovnika. Veliki dio zemlje činili su pašnjaci i Europa i svijet hranili su se urugvajskim mesom i prerađivali su Urugvajsku bunu i kožu. U Prvom svjetskom ratu Urugvaj je dobro zaradio. Još je bolje bilo u Drugom svjetskom ratu. Korejski rat samo je produžio vrijeme blagostanja. Nisu samo meso, koža i vuna bili zaslužni za dobra vremena. Godine 1935. udio industrije u nacionalnom proizvodu iznosio 15%. Deset godina kasnije popao se na 19%. Broj radnika u industriji se u tom vremenu povećao sa 60 na 100 tisuća. Kako su to dobra vremena bila, govori i činjenica da je 1948. i 1949. država od britanskih tvrtki otkupila nacionalne željeznice i opskrbu vodom. Ali vrijeme blagostanja bližilo se kraju. Henry Finch u Cambridgeskoj povijesti Latinske Amerike u tomu sedmom Španjolska Južna Amerika piše. U desetljeću od 1945. do 1955. industrijski rast u prosjeku je bio oko 9% godišnje. Međutim, povoljni čimbenici koji su bili zaslužni za to razdoblje relativno dinamičkog rasta bili su kratkotrajni i njihov nestanak otkrio ograničenja posljeratnog procesa industrializacije u Urugvaju. Najvažniji obrat bio je pad visokih cijena vune koji se dogodio 1951. To je, zajedno s povećanom domaćom potrošnjom govedine namijenjene izvozu i smanjenjem deviznih rezervi stečenih tijekom drugog svjetskog rata, nametnulo industrijskom sektoru, koji je bio uvelike ovisan o uvozu kad je u pitanju bila energija i sirovine i potpuno ovisan o uvozu kad je u pitanju bila oprema, ozbiljna ograničenja deviza. Nisu samo makroekonomske neprilike okončale urugvajsku bajku. Nakon osamostaljenja stranački sukobi odveli su zemlju u građanski rat. Pristalice prvog predsjednika Urugvaja, Jose Fructuosa Rivere, nosili su crvenu boju i stvorili su stranku Colorado. Pristalice drugog predsjednika, Manuela Oribea, nosili su bijelo i osnovali su stranku Blanco. Sukob Koloradosa i Blankosa obilježio je veći dio urugvajske povijesti. Godine 1903. za predsjednika je izabran Kolorados Jose Batle Jordonjez. Sljedeće godine izbio je novi građanski rat u kojemu su Blankosi poraženi, a Batle Jordonjez počeo izgrađivati sustav zvan batlizmo. U tom sustavu prosperirali su uglavnom članovi stranke. Bogatstvo se slijevalo u džepove stranačkih šefova, bankari, industrijalci i veleposjednici, tako također su najviše profitirali od tih stranačkih veza. Urugu je bio zemlja značajnih radničkih i građanskih prava, ali temelj tih prava se početkom 20. stoljeća počeo urušavati. Blankosi su se vratili na vlast tek 1958. nakon 93 godine provedene u opoziciji. Godina 1959. donijela je velike poplove. One su pak dovele do rekordnog pada izvoza mesa, vune, koža i poljoprivrednih proizvoda. Inflacija se popela na 40%. Međunarodni monetarni fond ponudio pomoć. Uvjeti za njezino dobivanje bili su uklanjanje ograničenja cijena, uklanjanje ograničenja trgovini, ograničenje kredita. Rezultat je bio još veća kriza. Henry Finch piše. Ako se u ranim 1960. mogla primijetiti rastuća mobilizacija sindikalnog pokreta i intelektualno nezadovoljstvo, bilo je malo dokaza za široko rasprostranjeno nezadovoljstvo političkim sustavom kojim su vladali Blankosi i Koloradosi. Udruženi glasovi socijalista, komunista i kršćanskih demokrata nisu prešli 9% na izborima 1962. koje su opet tijesno dobili Blankosi. Prestiž tradicionalnih stranaka polako je opada u skladu s njihovom tendencijom da donose zakone u svoju korist. Posebno je bio zloglasan članak 383. proračuna za 1961. koji je regulirao mirovinske povlastice. Ali s bogatstvom države nastavilo se manipulirati u interesu izbornih klijentela, tako da je s većom razinom nezaposlenosti i sve dužom listom čekanja na odobrenja za mirovinu bilo sve važnije osigurati zaštitu političkog vođe. Godine 1967. za predsjednika je izabran pripadnik Koloradosa, umirovljeni general Oskar Gestido. Za potpredsjednika je odabrao Jorge Pačeka Reka, za kojeg se znalo da je bio oduševljeni pobornik boksa i da je kratko vrijeme radio kao novinar. Razdoblje takozvanog pačekizma označit će prekretnicu u povijesti Uruguaja. Inflacija je uništavala urugvajsko radništvo i srednju klasu. Godine 1964. životni troškovi porasli su za 43%. Tri godine kasnije porasli su za 83%. Vladin odgovor bio je zamrzavanje plaća. Urugvajski ministar vanjskih poslova je 1967. izjavio svom američkom kolegi da vlada razmišlja i o racioniranju kruha. Godine 1968. nezaposlenost je iznosila 20%, inflacija 169%. Uruguay je od ekonomskog čuda postao jedina država koja je između 1955. i 1968. zabilježila pad nacionalnog dohotka. Jedino je Haiti imao sličnu lošu ekonomsku situaciju. Uruguay je imao povijest oružanih sukoba. Građanski ratovi i sukobi između Blankosa i Koloradosa bili su česti. Krajem 60. godina 20. stoljeća počeće novi rat u Urugvaju. Tipičnu situaciju tog rata donesi magazin Time u broju od 16. svibnja 1969. godine. Sedam muškaraca, četiri od njih sa automatskim puškama, ukrali su 220 tisuća dolara iz kazina San Rafael u bogatom odmaralištu pored mora Punta de Leste. Bila je to najveća pljačka u urugajskoj povijesti. Nekoliko dana kasnije, nakon što su otkrili da je dio plijena pripadao novcu skupljenom od napojnica za zaposlenike, lopovi su velikodušno ponudili da vrate taj novac. Time je te 1969. bio samo jedan od svjetskih magazina koji je počeo izvještavati o urbanoj terorističkoj skupini koja je nastala u Urugvaju. Njezino puno ime bilo je pokret nacionalnog oslobođenja ali ta je skupina bila puno poznatija pod imenom Tupamarosi. U prosincu 1956. na obali Kube u istočnoj provinciji Oriente iskrcao se 81 gerilac. Do Kube su iz Meksika došli na motornom brodu koji je propuštao vodu. Gerilca je vodio bivši Isusovački džak, pravnik Fidel Castro. Prve mjesece ratovanja tih gerilaca opisuje Robert Tauber u knjizi Rat muhe, klasična studija gerilskog ratovanja. U mjesecima koji su uslijedili ta je sila smanjena na oko tucet boraca. Većina ih je uhićena ili ubijena u vojnim zasjedama prije nego što su se domogli planina. Kastrove vojne aktivnosti u sljedećih šest mjeseci bile su sićušne. One su se sastojale od malenih prepada na izolirane vojne postaje, iako je prvi prepad priskrbio dovoljno zapljenjenog oružja da se udvostruči broj gerilaca kad su zato pronađeni novaci, šećerane i sela na rubu planinskog lanca Sierra Madre. Kad sam prvi put posjetio Kastra u Sjeri u travnju 1957. on je uza se imao možda stotinu sljedbenika. Operacije gerilaca bile su sićušne, ali su privlačile pažnju. Novinar New York Timesa Herbert Matthews često izvještavao čitatelje o pothvatima kubanskih gerilaca. Strani dopisnici nisu vjerovali da će bradati gerilci svrgnuti korumpirani režim Fulgencija Batiste, ali ti su gerilci davali dobar materijal za članke. Batista je bio zadovoljan s time da te gerilce ostavi u planinama Sierra Madre. One su bile puste i ekonomski nezanimljive. Na kraju je Batista očekivao da će Castro i njegovi gerilci odustati. To se nije dogodilo. Robert Tauber piše. Sa sigurnom bazom u planinama Castro je bio u mogućnosti unovačiti snažnu neregularnu silu i učiniti da ona izgleda mnogo jača nego što je stvarno bila. Brze i pokretne gerilske ophodnje, ponekad jake samo šest ljudi, mogle su biti svugdje. Nijedna vojna ophodnja nije bila sigurna u planinama. Nijedna postaja, plantaža šećerne trske ili selo nije bilo sigurno u podnožju tih planina. U ožujku 1958. Castro je proglasio totalni rat i najavio da će kolone brzo krenuti na sjever, istok i zapad. Najava je izazvala veliku pozornost. Vojska je reagirala kao da se radi o početku invazije na otok. U stvari, najjača Kastrova kolona imala je oko 200 ljudi. Vojska je napala Sierra Madre s velikim snagama. Zrakoplovi su bacali napalm bombe na područje za koje se sumnjalo da su utočišta gerilaca. Gusta šuma ograničavala je djelotvornost tih bombardiranja. Stradale bi uglavnom kuće stanovnika tih planina. Castro je za to vrijeme učvršćivao svoju vlast. Robert Tauber piše. Jedan od prvih Kastrovih poteza nakon što je ušao u Sjera Madre bio je da da pogubiti dva bandita optužena za silovanje i ubojstvo. Tako je dramatično utemeljio revolucionarnu vlast na vladavini zakona, na koju se moglo gledati kao na stabilizirajuću snagu u području koje je dugo bilo zapušteno od vlade u Havani. Na kraju će taj bradati gerilac i njegovi suborci srušiti s vlasti diktatora Fulgencije Batistu. Kubanska revolucija postala je uzor mnogim revolucionarima u Srednjoj i Latinskoj Americi. Tupamarosi su u njoj gledali primjer koji treba slijediti. Samo oni nisu imali planine Sjera Madre i njezine guste šume. Oni su odlučili voditi svoju borbu u prašumi modernog velagrada. Montevideo, glavni grad Uruguaja, u kojemu je krajem 60-ih živjelo nešto više od trećine stanovnika Uruguaja, bio je njihova prašuma. Tupamarosi su bili prvi urbani gerilci u Latinskoj Americi, govori vojni i obavještajni analitičar Fran Višnar. 60. i 70. godina 20. stoljeća pojavili su se Tupamarosi. Najkraće rečeno, oni su za mene borci protiv državnog poretka u Urugvaju. Imaju neke specifičnosti, ali isto tako drže se jedne šeme koji su imali tadašnji urbani e, gerilci. Njihova politička orijentacija je smjesa različitih ljevičarskih ideologija koje su se mijenjale kako se razvijala njihova borba koja se na kraju završila neuspjehom. Međutim, taj put je vrlo, vrlo zanimljiv e, zbog toga što je on nadahnuo i mnoge druge pokrete e, slične e, širom svijeta, ne samo u Latinskoj Americi si nose zapravo ime prema Tupacamaru, zadnjem kralju Inka, na području današnjeg Perua. On je u 16. E, stoljeću e, slavljen kao Sapa Inka, kao pravi, jedini, čistokrvni Inka i Španjolci su ga pod svaku cijenu e, željeli maknuti. Uspjeli su ga uhititi na prevaru i onda ubili. U 18. stoljeću pojavio se novi Tupac Amaru, Tupac Amaru drugi, koji je organizirao uspješniju pobunu protiv španjolskih kolonizatora. On je, zahvaljujući ipak e, španjolskoj spretnosti, e, e, i nemilosrdnosti, on je također uhićen i smaknut. I često se u literaturi, a i kad se raspravljao o Uruguayu, o Tupamarosima, misli se da je to jedna osoba, ne, bile su dvije, ali jedna kao kralj u 16. stoljeću, ovaj drugi u 18. 18. stoljeću. Prije dolaska Europljana, područje koje se danas zove Urugvaj naseljavalo je oko 5 do 10 tisuća domorodaca, uglavnom pripadnika Čarua i Čana indijanaca. Ti polunomadski narodi nisu obrađivali zemlju. Ljeti su putovali prema moru i živjeli od ribe, školjaka, korijenja i voća. Zimi bi odlazili u unutrašnjost, lovili jelene, ali i manju divljač. Španjolcima to područje nije bilo interesantno. Godine 1516. španjolski istraživač Juan Díaz de Solis primijetio je da nema rudnog blaga i sjedilačkih indijanskih naroda koji bi se mogli prisiliti na prisilni rad. Tek 1680. Portugalci utemeljuju koloniju do Sacramento, preko puta današnjeg Buenos Airesa, kako bi trgovali krijumčarenom robom i srebrom iz Perua. Španjolci su odgovorili utemeljenjem San Felipe de Montevideo 1726. godine. 50 godina kasnije Španjolci su zauzeli koloniju do Sacramento, a Montevideo je postao najvažnija španjolska luka na Južnom Atlantiku. Područje današnjeg Urugvaja dobilo ime Banda Oriental del Urugvaj ili istočna obala rijeke Urugvaj. Godine 1776. banda Oriental postala je dio podkraljevstva La Plata. Kad je 1810. godine počela borba za nezavisnost u La Plati, Montevideo, današnji glavni grad Urugvaja, bio je uporište rojalista i pobornika ostanka španjolske kolonijalne vlasti. Ali u unutrašnjosti Jose Gervasio Artigas, zapovjednik Blandenguesa ili lokalnih gerilaca, poveo je rat protiv španjolske vojne posade u bandi Oriental. Vertigas i njegovi gerilci zauzeli su prvo unutrašnjost, onda i Montevideo. Godine 1821. banda Oriental bila je pripojena Portugalskoj Americi ili današnjem Brazilu. Razdoblje takozvane brazilizacije je završeno izbijanjem ustanka i proglašenjem Ujedinjenih provincija Rio de la Plate. Rat između Ujedinjenih provincija Brazila završio je primirjem. Godine 1828. Velika Britanija posredovala je u mirovnim pregovorima. Rezultat pregovora bila je tampon država između Argentine i Brazila. 18. lipnja 1830. nova je država, Orientalna republika Uruguay, dobila ustav. Tada je Uruguay imao jedva 74 tisuće stanovnika. Stotinja godina kasnije predsjednik te republike proglasio je svoju zemlju najboljim mjestom za život na kuli zemaljskoj. U takvoj zemlji, gdje je uvijek bilo malo domorodaca, a puno bijelih doseljenika, puno govori činjenica da su borci protiv poretka odabrali ime prema zadnjem domorodačkom kralju Perua. Tupakamaru na kečua jeziku znači sjajna zmija i tom blještavom zmijom, da tako to nazovem, zmijom koja blješti, nadahnuo se urugvajski marksist Raul Sendik, koji je 1963. godine osnovao pokret za nacionalno oslobođenje Tupamarosi. On je tvrdio, Sendik je od početka tvrdio, da je on i njegov pokret da su to sapa urugvajci, da su to pravi urugvajci kao što su ovo bili Inke, da oni u sebi imaju jednu posebnu misiju, a inače na keču jeziku Inka znači gospodar, gospodin, e, knez, e, kralj, kako su španjolci to prevodili. Znači nešto gospodski imaju u sebi. To, to tumačenje nije bilo niti rasističko, kad kaže čistokrvni Uruguajci, On je smatrao da promjene društvene u Urugvaju, a i šire, e, mogu napraviti samo spoj Evropljana, Španjolaca i ostalih koji su se doselili, Indiosa i crnaca dovezenih iz Afrike, odnosno kreolaca i da ta skupina, ta jezgra, avangarda radničke klase da mora pobijediti. On je zbog toga u početku, vjerujući u takvu snagu, e, Sendik je zagovarao mirne oblike protesta radnika, to ono onih e, do polovice 60. godina i često se kretao u E, urugvajskim šećeranama u blizini brazilske granice gdje je bio sindikalni aktivist, ali je upravo kao povjerenik brzo se uvjerio da vlasti u Montevideo ne drže puno do radničkih zahtjeva i dogovora. Jose Gabriel Condorcanqui ili Tupac Amaru II nije bio siromašan čovjek. Bio je nasljedni poglavica u regiji Tinta na jugu Perua. Njegova pojava koju opisuju Benjamin Keane i Keith Haynes u knjizi Povijest Latinske Amerike govori puno o njegovom bogatstvu. Živio je poput španjolskog plemića, nosio je dugi kaput i hlače do koljena od crnog baršuna, pojas od zlatnog platna vrijedan 70 durosa ili dolara, izvezene tkanine, svilene čarape, zlatne kopče na koljenima i na cipelama, te španjolsku kapu od dabrovine vrijednu 25 durosa. Kosu je njegovao tako da mu je u kovrčama padala sve do pojasa. Izvor njegovog bogatstva, između ostalog, bilo je i vlasništvo nad stotinu mula koje koristi u transportu žive i ostalih roba do potosija. Taj bogati domorodac koji je živio poput kolonijalnog gospodara u studenom 1780. postavio je zasjedu omraženom koregidoru ili provincijskom upravitelju. Taj upravitelj bio poznat po okrutnosti. Jose Gabriel Canqui, ga je nakon uhićenja izveo pred lokalni sud, osudio na smrti i pogubio. To je pokrenulo pobunu koja se proširila na jug Perua, Boliviju i Argentinu. U ožiku 1781. španjolske vlasti uhitile su Tupaka Marua II, kako se prozvao Canqui, koji je bio u rodu sa zadnjim vladarom Inka uhvatili su i njegovu obitelj. Španjolski krvnici prvo su pred Tupaka Maruvom drugim ubili njegovu ženu i sinove. Onda su njega unakazili, vukli po gubilištu, raščetvorili i na kraju mu drubili glavu. Njegovi pobunjenici imali su u vrijeme pobune uzvik živio kralj, dolje zla vladavine. Skoro dva stoljeća nakon pogubljenja Tupaka a drugi, urbani gerilci koji su preuzeli njegovo ime odustali su od slavljenja kralja. Samo su zahtijevali pad vladavine koju su smatrali zlom. Idemo tim buržujima pokazati kolika je naša snaga. Tako se i dogodilo. Inače, ako dalje analiziramo karakter ideološki i strukturalni e, Tupamarosa, oni su spoj e, teorije i prakse pronašli e, i u djelovanju Carlosa Marigele, brazilskog komunista, Marigela između ostalog iza sebe ostavio priručnik e, za gradskog gerilca, koji je inače tiskan na Kubi i koji je začarao ne samo latinoameričke gradske gerilce, nego kasnije i crvene brigade u Italiji skupinu Bader-Meinhof, odnosno frakcija Rote armije, crvene armije u e, Njemačkoj i mnoge druge slične skupine širom svijeta. Ali tu postoji jedna specifičnost Urugojska, Raul eh, Sendik je u detalje proučio priručnik nešto i nešto ga je prilagodio. Naime, uz pljačkanje banaka, Tupamarosi su u Montevideo i širom Uruguaja, a također i u drugim eh, mjestima, pljačkali skladišta hrane iz robnih kuća, iz državnih robnih rezervi, koji su potom dijelili siromašnom stanovništvu. To nisu radile druge skupine, a ovo je baš bilo, ovo, jer je je zapravo vrlo urbaniziran eh, kad gledamo te gradska, gradska središta, ravna zemlja sa puno zelenila izvrsnim, izvrsnom eh, stokom eh, koji je glavni izvor hrane i slično, ali stanovništvo se još u ono doba koncentriralo kad su u pitanju nabavka e, ostalih e, namirnica upravo na velike robne kuće koje su bile stalni izvor opskrbe e, Tupamarosa i za vlastite potrebe, ali isto tako i za ove humanitarne i naravno ideološke, za njihov ideološki nastup i dobivanje što više simpatizera. Komunistička partija Uruguaja pokušala je parlamentarnim putem ostvariti promjene. Njezina koalicija, nazvana Ljevičarska oslobodilačka fronta ili Fidel, dobila je na izborima 1962. godine 3,5% glasova. Ali broj članova partije rastao. Od travnja 64. do lipnja 65. porastao je s 10.000 na 15.000. Do sljedeće godine 80% organiziranih radnika bilo je u nekoj vrsti veze s komunističkom partijom. Stvari će se Uruguje zaoštriti kada je 1967. umro predsjednik Gestido. U listopadu te godine predsjednik se sukobio sa svojim ministrima koji su vodili ekonomiju. U studenom imenovan je novi ministar financija koji je devalvirao nacionalnu valutu pezo za 100%. Onda je Gestido umro od udara. Naslijedio ga je Jorge Pacheco Areco. U sljedeće četiri godine njegovog predsjednikovanja Uruguay će postati bojište. Početkom 60. godina Raul Sendik, tada mladi socijalistički aktivist, inače sin zemljoposjednika i student prava na sveučilištu Montevideo, počeo raditi s radnicima i seljacima na plantažama šećerne trske. Aktivizam nije donosio rezultate. Uskoro su akcije postale nasilne. Anthony James Jones u knjizi Urbano gerilsko ratovanje piše. Slabost policijskih snaga omogućila je Tupamarosima da se organiziraju i nekažnjeno izvedu neke odvažne prepade. Organizirali su se u četveročlane ili peteročlane vatrene skupine, samo su vođe znale za postojanje drugih skupina. Prvi javni čin Tupamarosa dogodio se 1963. Tada su napali švicarski streljački klub u Montevideu i pobjegli s mnogo dobrog oružja. U narednim godinama često su napadali kamione koji su prevozili hranu koju su onda dijelili u siromašnim dijelovima grada. Pljačkali su banke, tako su dobivali sredstva za podmićivanje policajaca i zatvorskih čuvara, ali i dokaze o korupciji u bankarskim krugovima i među industrijalcima. Taj prvi napad na streljački klub nije baš bio tako uspješan. Napadači su na kamion ukrcali puške i streljivo i krenuli na sjeverozapad, kako bi plijen podijelili među radnicima koji su planirali okupirati napuštenu plantažu. Međutim, tijekom vožnje kamion se prevrnuo, puške i streljivo morali su ostaviti za sebe, a policija je otkrila planove za napad na napuštenu plantažu. Ipak, Godine 1996. u jednom dokumentarnom filmu o Tupamarusima, jedan od njihovih vođa izjavio je neki porezi bili su važniji od pobjeda. Tada pokret ima već tisuću članova. U nekim izvorima je 800, tisuću je ukupno, 800 su bili oni koji su rukovali oružjima, koji su bili operativci i ostalih 200 su ili u vodstvima ili su najuži simpatizeri. I ti, tih tisuću e, članova je više urbanih gerilaca nego kod crvenih brigada u njihovom najvećem naponu e, u Italiji, e, jer u crvenih brigada borbenu jezgru, prvi takozvani revolucionarni krug, sačinjavalo je 500 boraca vičnih oružju, a ovih ovdje je bilo daleko više. Ira je na vrhuncu svoje moći imala 1200 aktivnih članova operativaca, a daleko najjača urbana girila... E, u oruženom smislu je Argentinska narodna revolucionarna armija koja djeluje paralelno sa Urugojskim tupamarosima, koja ima čak 5000 naoruženih pripadnika i u Argentini se vojna hunta morala zaista debelo dobro naraditi, odnosno naubijati da eliminira ovoliki broj oružanih pripadnika koji su znali raditi svoj e, posao. Carlosa Marigelu je 1968. godine usmrtila brazilska vojna policija koja najuže, koja najuže u to doba surađivala sa onom sličnim formacijama u Urugvaju i Argentini i ta antikomunistička, protugerilska, protusubverzivna i protuteroristička obuka obavljala se ne toliko u Panamskom kanalu pod nadzorom Amerikanaca. Ovaj. Neki su išli, ali većina protu tupamarovskih e, formacija e, školovala se unutar argentinskih oružanih snaga, konkretno u ratnoj mornarici, u takozvanoj mornaričkoj tehničkoj školi i u Buenos Airesu, gdje je bilo veliko središte, ali isto tako i u provinciji. Na primjer, čuvena, čuveni, čuvena vojarna i poligoni u La Perla u Kordobi, zatim e, vojna škola u Mendozi, Campo de Mayo i tako dalje. Zanimljivo je da su upravo polaznici takvih tečaja uhitili Raula Sendika, strpali ga u zatvor, osuđen je na 12 godina e, robije i tamo je bio podvrgnut sustavnom mučenju i fizičkom i psihičkom namjerno da se vide učinci jedne takve e, kao suptilne pod navodima suptilne torture. On je inače umro u Parizu 1989. i od posljedica takvog tretmana. Tome su bili podvrgavani ne samo on, nego i stotine i stotine drugih tupamarosa e, koji su pali živi u ruke urugvajskoj tajnoj policiji. Nije samo Uruguay 60. godina 20. stoljeća prolazio kroz teško razdoblje. I u drugim latinoameričkim zemljama godine rasta i prividnog blagostanja bližile su se kraju. Brazil, najveća zemlja u Latinskoj Americi, došao je na rub građanskog rata kada je 1961. nakon ostavke predsjednika Žanija Quadrosa, tvrdog i autoritarnog političara, kongres za njegovog nasljednika izabrao Pasquala Ranierija Macilija, predsjednika Doma zastupnika. Problem je bio u tome što je prema Ustavu predsjednika morao prvo naslijediti potpredsjednik Joao Goulart, koji je u trenutku izbora bio u posjetu Kini. Vojska i konzervativni krugovi, među njima je bila većina najbogatijih Brazilaca, smatrali su Goularta radikalom. Građanski rat izbjegnut je kompromisom. Goulart će postati predsjednik, ali to će mjesto biti samo od ceremonijalne važnosti. Novo stvoreno mjesto premijera imaće ovlasti za vođenje zemlje. Međutim, u siječnju 63. Goulart je na plebiscitu dobio potporu da mu se vrate stare predsjedničke ovlasti. U to vrijeme Brazil je već bio zemlja visoke inflacije. Sjedinjene američke države smatrali su novog predsjednika opasnim radikalom i počeli su pomagati guvernere saveznih brazilskih država koji su bili otvoreno protiv predsjednika. Gulartov plan za izlaz iz krize sadržavao je mjere poput opismenjavanja stanovništva, oduzimanja zemlje velikim zemljeposjednicima te nacionalizaciju privatnih rafinerija nafte. To je izazvalo žestoku reakciju konzervativnih krugova. Konzervativni krugovi našli su svoje zaštitnike među vojnim časnicima. Tomas Skidmore u knjizi Brazil pet stoljeća promjene piše. 31. ožujka na 1. travnja 1964. godine vojne postrebe zauzele su ključne vladine urede u Braziliji i Riju. Vojska je očekivala da će se susresti s ozbiljnim otporom. Ljevica se hvalila da narod nikad neće dopustiti povratak vojne vlasti i pučisti su to hvaljenje shvatili ozbiljno. Gulartov ministar pravde Abelardo Žurema pozvao je vladine pristalice da ispune ulice, ali na njegov poziv većina se oglušila. Vojne i policijske postrojbe brzo su uhitile ključne osobe u populističkom aparatu. Sindikalisti su bili prva meta, ali čistka je uskoro zahvatila i političare i birokrate koje se smatralo subverzivnim i nepouzdanim. Nasilje je bilo relativno ograničeno. Najokrutnije je bilo na sjeveroistoku, gdje nekih tuce seljačkih vođa mučeno i ubijeno. Kroz nekoliko dana nova je vlast učvrstila svoj položaj. U suštini bila je riječ o savezu tehnokrata i vojske. Od rijeke Rio Grande pa na jug, cijeli novi svijet nalazio se u previranju loša ekonomska situacija, zahtjevi za promjenom i reakcija konzervativnih i imućnih krugova na te zahtjeve obilježavali su 60. i 70. godine 20. stoljeća. Tupamarosi su svoje saveznike lako mogli naći u drugim zemljama Srednje i Latinske Amerike. Treba postaviti pitanje, a gdje su se kalili Tupamarosi? Gdje je njima bila baza? E, svi će odmah reći Kuba. Da, a tamo je bilo ideološke, početne ideološke obuke, predavanja, onda nešto malo i praktične. Pravi poligon je bio Meksiko. Jer u ono doba Meksiko, u Meksiku e, nije crevao e, narkotrafikanski e, lanac, nego je bilo puno trockista, maoista, tetoista i naravno ljudi koji su imali smisla za biznis, za prodavanje lakoga naoružanja, uglavnom američke proizvodnje. Nasilje vojnog režima koji će vladati Brazilom 21 godinu izazvalo je dio krajnje ljevice na reakciju. Njezin uzor bila je strategija kubanskih gerilaca. Međutim, ruralna strategija koja je Kastra i njegove gerilce dovela do pobjede nije mogla uspjeti u Brazilu bivši član Brazilske komunističke partije Carlos Marligela, osnivač akcije za nacionalno oslobođenje, smatrao je da će grad biti mjesto gdje će se voditi odlučna bitka s vojnom huntom. U svom mini priručniku za urbanu gerilu Marigela je napisao. Razlog za postojanje urbane gerile, njezino temeljno stanje u kojem ona djeluje i zbog koga preživljava je pucanje. Urbani gerilac mora znati dobro pucati jer takav način borbe to od njega traži. U konvencionalnom ratu borbe se odvijaju na udaljenosti s dalekometnim oružjem. U nekonvencionalnom ratovanju, u to je uključena i urbana gerila, bori se na malim udaljenostima i često vrlo blizu. Kako bi preživio, urbani gerilac mora pucati prvi i ne smije promašiti. Ne može uludo trošiti streljivo jer ga nema u velikim količinama. Niti može promijeniti spremnik jer urbani gerilac ne može gubiti na to vrijeme. On mora pucati odmah i pogoditi. Pored Marigeline organizacije u Brazilu se 60. godina pojavilo više od tucet gerilskih skupina. Njihove kratice bile su ER, ALN, Kolina. Sve skupa, broj njihovih članova nije prelazio brojku od 500. Urugvajskih Tupamarosa bilo je puno više. No glavna specijalnost urugvajskih tupamarosa, po čemu su ostali zapamćeni, bile su političke otmice i to vrlo ciljane. Otimani su prvo bankari, i to oni najkrupniji, najmasniji, da to tako definiram. Zatim čelnici civilnog e, režima, jer još su civili vladali Urugvajom, iako na jedan e, brutalni način u odnosu na disidente, oponente. Zatim časnici, iz svih formacija i vojnih i policijskih, strani savjetnici, osobito agenti, jer to je padalo u ruke Tupamarosa, i diplomati. Oni su u takozvanim narodnim zatvorima, što je kasnije, prisjetimo se, koristili su i Bader-Meinhof, a osobito Crvene brigade. Oni su e, ostajali duže vrijeme, s njima se e, medijski vješto manipuliralo, i e, nakon nekog vremena, obično nakon nekoliko mjeseci potpuno izolacije, oni su izvedeni pred Narodni sud i njima e, su iznijete optužnice, zapravo optuženom je dat predočenje njegov vrlo precizni životopis i nedjela koje je počinio i e, tu, su, tu je bio jedan trik. Ako suci iz te porote takozvane i čuvari koji su čuvali od toga, ako su se pojavljivali bez krinke, bez fantomke, moderno rečeno, bilo je jasno da taj neće živjeti. Ukoliko su imali zaštitu, to znači da se da su ipak, da nisu sigurni trebali ga e, likvidirati e, ili ne. Ako bi pala smrtna presuda, žrtve su, naravno u ime naroda, sve pod formom jednom, Žrtve su ustrijeljene metkom u potiljak, što je kasnije također bila uobičajena metoda, ili injekcijom otrova i jake droge, što je bila jedna učinkovita mješavina i tu tupamarosi su to bez ikakvih e, grižnje savjesti radili, jer su smatrali da sve što rade, rade u ime naroda, za narod, za radničku klasu. Godine 1970. Tupomarosi će izvijesti najviše akcija. Tada su ubili šefa tajne policije Hektora Morana Čarkuera. Te su godine oteli niz stranih državljana i diplomata. Jedan od vođa Tupomarosa objasnio je zašto su otmice bile tako važne. Za njih su se mogli razmijeniti zatvoreni Tupamarosi, mogla se tražiti otkupnina, ali su otmice pokazivale da Tupamarosi mogu nekažnjeno djelovati u urugvajskim gradovima. Međutim, i vojska i policija brzo su počele primjenjivati taktiku koja se protiv gerilaca koristila u cijeloj Srednjoj i Latinskoj Americi. Nju ovako pisuje Thomas Kidmore u knjizi Brazil, pet stoljeća promjene. Pribjegli su svakoj metodi nadzora i mučenja u svom lovu na podatke. Istina je u tome da čak i osrednja vojna i policijska sila može jako pritisnuti malenu skupinu naoružanih protivnika. Opasnost od infiltracije postala je tako velika da gerilci nisu mogli novačiti nove članove i njihov izvorni broj postojano je počeo padati kako su uhićenja bila brojnija. Gradovi nisu bili gostoljubivi prema gerilcima. Umjesto toga oni su postali riječima samog Fidela Kastra groblja revolucije. Tupomarosi će jedno vrijeme pobiđivati u ratu s policijom i vojskom, ali na kraju sigurnost je parat koristeći sva sredstva, legalna i nelegalna, slomit će Tupomarosa. Zanimljivo je da Tupamarosi nisu smrtili jednog otetog bankara koji je bio, kako su to sami Uruguajci onda govorili, prava svinja. Jer je on bio poznat po tome što je na ulici hladnokrvno ubio klinca koji je prodavao novine, koje su inače stalno napadale e, upravo tog e, financijskog tajkuna i kriminalca. E, jednostavno ga je upucao, dečko, nikakve veze sa tim nije imao prodavača novina likvidirao Svi su očekivali da neće izvući živu glavu, međutim pričalo se tada po Montevideo da je on svoj život otkupio trostrukim iznosom od, od uobičajenog. Što to znači? To znači tko nije ubijen, pušten je na slobodu, ali uz otkup. Niko nije badava. Svako je morao platiti određenu tarifu, a cjenik se kretao oko 250 tisuća američkih dolara po glavi bez obzira koji je rang bio njihov, a najmanje je plaćeno za puštanje na slobodu, što je bilo tada čudno, na slobodu britanskog ambasadora, odnosno veleposlanika u e, montevideo e, Za njega Tupamarosi nisu tražili sitne rabljene novčanice u dolarima, nego funte. Točno 42 tisuće funti. Kasnije se ustanovilo kad su tu Tupamarosi kao aktivna snaga nestali, bili potpuno neutralizirani, da im je taj novac poslužio za popunjavanje fonda za operaciju u Europi, što je manje poznato, a njih je bilo. I jedna je bila krupna i upravo je zadirala u, u, u borbu, gerilsku borbu protiv establishmenta. Tupamarosi su bili nadahnuće za mnoge teroriste širom svijeta. U tadašnjem zapadnom Berlinu, krajem 60. godina, osnovna organizacija koja se nazivala Tupamarosima zapadnog Berlina. Grupa nije dugo postojala. Na vrhuncu imala je 15 članova. Dio njih ubijeni u sukobima s policijom, dio je završio u zatvoru, dio se pridružio Rafu, frakciji Crvene armije. Ulrike Meinhof, ideološka voditeljica Rafa, bila je nadahnuta Carlosom Maringelom i Tupamarosima. Drugi pak teroristi surađivali su s njima. Tupomarosi su svoje akcije prenijeli i u Europu. Naime, u suradnji sa Carlosom Šakalom Ilićem Ramirezom, to je eh, u današnje vrijeme definitivno potvrđeno, početkom 70. godina, zapravo 1982. godine, u Parizu eh, Tupamarosi su, inače pripadnici elitne čelije iz Montevidea, njih nekoliko, stiglo je u Pariz i tamo su ubili pukovnika Ramona Trebala, za koga se službeno tvrdilo da on neki biznismen e, Urugajski pri e, veleposlanstvu Uruguajskom e, i slično, on je bio zapravo uruguajski vojni ataše u Parizu i likvidiran je u blizini njegovog doma nadomak Slavoluka pobjede, znači u najlitnijem središtu grada koji je čuvala i francuska policija i protuobavještajci i slično, jer su znali da je ova on krupna zvjerka, jer je pukovnik Trabal bio obavještajac i to školovani i u Americi i u drugim zapadnim e, zemljama i prošao je i Panamski kanal i e, tehničku školu mornaričku u Argentini. Bio je vrlo aktivan na tom planu i slovio je kao stručnjak za torturu upravo na Tupamarosima koji su ga eto pratili godinama njegovu diplomatsku tajnu karijeru pronašli su ga i ubili u roku od nekoliko sekundi. Tupamarosi su tijekom svoje kampanje terora odgovorni za smrt nekih 40 osoba. Većina njihovih akcija bila je usmjerena na otmice, pljačke banaka i akcije poput one koja se dogodila 8. listopada 1969. u predgrađu Montevideo zvanom Pando. Tamo su Tupamarosi napali policijsku i vatrogasnu postaju kao i dvije banke, zauzeli ih i onda otišli iz njih ostavivši za sobom letke na kojima je pisalo. Sloboda mišljenja ne postoji. Zabranili su dnevne novine, zatvorili sudove i političke stranke. Parlament je beskoristan. Stotine zatvorenika ispunjava zatvore i kasarne. Otpušta se dekretom i tako stotine obitelji se osuđuje na glad. Suočeni s time imamo samo dva puta za slijediti. Biti tihi i prihvatiti sve to ili ustati i oduprijeti se. Mi sebe temeljimo, teoretski i praktično, na drugom putu. Za Tupomarose grad je bio mjesto gdje će se povesti gerilska borba. On je trebao biti kolijevka revolucije. Fidel Castro je pak komentirajući akcije Tupomarosa i njihovih suboraca u drugim latinoameričkim zemljama izjavio da će ti gradovi zapravo biti groblja revolucije. Na kraju će tako i biti. Ipak prošle su godine dok vlasti nisu slomile Tupomarosa. Ali onda su došli crni dani za Tupomarose u Montevideo s obzirom da ih je e, liberalni režim, pazite, liberalni režim e, Urugojskog predsjednika Jorgea Pačeke zatirao svim sredstvima, jer zaista široki spektar od mučenja i uhićivanja i maltretiranja kroz zatvore, a kao radilo se o formalno demokratskoj zemlji, moglo se već tada naslutiti, odnosno predvidjeti što će tek poduzeti vojska kada dođe na vlast. Jer su svi rekli da vojni udar visi da će sigurno vojska reagirati jer je ojačala, opremila se takvim kadrovima i da neće se zadovoljiti polovičnim mjerama, nego ide do kraja. Traži potpuno uništenje Tupamarovske organizacije. Te suvremene Tupakamaru jednostavno treba slistiti, poubijati do zadnjega. Ovaj, nikakvi zatvori, nego ih potpuno uništiti to se i dogodilo. Ona je, vojska je 1973. preuzela vlast, odnosno poduzela je vojni puč koji je zanimljivo e, u tih nekoliko prvih dana završio bez krvi. Ali je potom krv doista curila e, na sve strane. A svi su se okomili na urbanu gerilu, na Tupamarose, i u operaciji Kondor, koja je bila i međunarodna, nizom koordiniranih akcija u Urugu, Argentini i Brazilu, Gradska gerila je u najrazvijenijem dijelu Latinske Amerike, jer te tri zemlje to doista jesu bile još u ono doba s jakim radništvom prije svega, je trpila svoje najcrnje dane. To je zapravo početak eh, propasti eh, Tupamaruškog pokrta. Zadnju veliku ofenzivu pokret za nacionalno oslobođenje ili Tupomarusi počeli su 14. travnja 1972. kada su tijekom jutra u Urugvaju ubijena četiri pripadnika snaga sigurnosti. Predsjednik Juan Maria Bordaberi, kandidat Koloradosa izabran 1971. odgovorio je na to proglašenjem stanja unutarnjeg rata – to je pak vojsci i policiji dalo odriješene ruke. Gradovi Urugvaja trebali su prema strategiji Tupomarosa postati planine i prašume iz kojih će gerilske snage pobjedonosno krenuti u revolucionarno preuzimanje vlasti. Međutim, strategija Tupomarosa i Carlosa Marigele nije donijela rezultata. Uruguajska urbana gerila završila je kao i ona brazilska. Na kraju je bila poražena od vojnih i policijskih snaga. Vojna hunta preuzela je vlast u Uruguaju u lipnju 1973. godine. Do tada Tupamarosi su već bili na izdisaju. Jedan od njihovih vođa, Jose Mujica, koji je 2009. godine pobjedio na predsjedničkim izborima i sljedeće godine u ožujku preuzeo dužnost predsjednika Urugvaja, rekao je ovo o kraju Tupamarosa i dolasku vojske. Naša je sudbina zapečaćena zbog nepostojanja vojnog krila, prethodnice narodnog otpora. Poanta kad nas je Urugvaj najviše trebao, mi više nismo postojali. Vojska je srušila ustavnu vlast jer se ona navodno nije mogla nositi s Tupomarosima. Prava istina bila da su Tupamarosi već bili uništeni. Oni su živjeli samo kao izlika vojsci da dođe na vlast. Govori vojni i obavještajni analitičar Fran Višnar. U Uruguaju je došlo do izdaje također unutar redova Tupomarosa. Slomio se jedan od vođa, odnosno progovorio je i rekao je mnogi stvari. Bio je zamjenik od e, povijesnog e, vođe Raula Sendika. To je bio težak e, udarac. Režim vojni je poduzeo sve mjere, uslijedilo je zapravo, uslijedile su još jače vojničke odmazde i u urugojskoj vojsci je postojao žargon ono što soldat uzme, to nestaje. Kako se zvao, nikad čuli, nema ga. A tu taktiku su koristili i argentinska vojna hunta kad su likvidirali svoje e, urbane ljevičare. E, proradili su e, eskadroni smrti iz tajne policije koja je također ekipirana do kraja smaknuća, ciljena smaknuća, što je bio recept također i u Brazilu a poduzimene su i masovne e, racije. Te i takozvani odobreni nestanci uhićenih Tupamarosa i njihovih simpatizera bili su svakodnevna praksa. I raspršivanje preostalih urbanih girilaca teklo je e, glatko. Postavlja se ključno pitanje. Zašto su propali? Oni su, kopajući grob liberalnom Urugvaju, sami su sebi iskopali raku, podigli grobnicu, i to prije izravne vojne intervencije. Metode koje su koristile zapravo e, ujedinjavalo sve desničare koji su dobivali međunarodnu e, podršku, skretilo je pažnju na Uruguay, ali uz koju cijenu. Nju su platili e, mnogi tupamarosi, ali također potpuno nevini ljudi, kako se to radilo inače u Argentini, Čile, u Brazilu i slično. Oni koji nisu otišli u grob Tupamarosi, danas ipak se dobro osjećaju u Urugvaju, dosta preživjelih bivših urbanih gerilaca upustilo se u demokraciju, u demokraciju u politiku, postali su članovi sada vladajuće ljevičarske koalicije koja ima većinu u parlamentu. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Janoš Remer, emisiju snimio Daniel Turk, a u i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.